Ми ние да го слушнеме и веруваме да. дека полесно се запознава кога да. човек кој го споделува Словото Божие. Така Затоа Господ нека те благослови. Амен. Да каже што што има Господ за нас. Амен. Благодарам пред се што имам таа чест и привилегија да видам денеска одека помеѓу вас. Може би се слушале, нека сме се гледали многу сега, најчесто се гледаме на Facebook, но вака кога ќе се видиме очи во очи е многу пубаво. Алелуја. Навистина имам привилегија што може денеска да видам токму. Убеден се дека во ова Оштип. Оштип. <laughs> Од Велес штип. Се грешка. Грешка. Да видам дека во штип. е јас сум дел исто од оваа заедница, служам во Велес и навистина е прекрасно и се радувам што овде помеѓу вас гледам млади браке и сестри и надеште во младите. Амен. Фала на Господ. Вие сте денес на вистинското место. Амин. Колку и да е жешко, е, да минатиот пат кажа, што иде, да е, ние избравме токму сега да дојдеме тука. Токму кај Исус. Порано, јас знам црква одев, само кога е ден, Божиќ, тие поголеми празници. Ја не сум знаел дека треба секој ден да се оди црква, не да се оди у црква и да се прават, да се пее, да се слави Господ. За мене беше Господ пиење, јадење. Слава, само празни да дојде. Е, утре, денеска било Павлов ден, Петров ден, пово за пиешка јадење, колку сакаш. Ки измислим уше многу празни, само се и се да му дадеме некоја си слава на некој си светец, а не на Исус. На такви свадби многу луѓе одат само за јадење и за пиење. А каде е тука Господ? Имам еден пример во Библијата каде што Исус беше поканет и неговата мајка на една свадба во Кана Галилејска. Јован втора глава таму. И вели, ги поканија беа зашто тие беа некои роднини таму со Јован, и туде таму на свадба да се веселат. И во еден момент додека тие се веселеа, снемуваат вино. И доаѓа Марија и му вели немаат вино. Муж им се пие на гостија, не да си јаде таму свадат вели по седум дена. Исус и вели, што имам јас со тебе жена? Таа се заминува. Зошто таа не им рекла на луѓето, оди направете вака, направете така, туку оди, му вели на Исус, немаат вино. Интересното во ова е што тај вели што и да ви рече направете го. Запамтете го. Не прави таа ништо што треба да се направи дали за вино или за месе. Да, му вели на Исус, нема вино. И на останатите тука кои помагале да свадат им вели, што и да ви рече, направете го. Кој да им рече? Исус. Много важна работа за нас. Нешто ке, што ми рече баба ми, дедо ми, што ми рече? Што ќе рече Исус? За нас е тоа многу важно. Ние не доаѓаме овдека во црква затоа што некој ми рече да одам во црква, односно во порано во православна црква, за да запалам свеќа за здравје, да се прекрстам за етинче крпа за здравје ќе застана на пускато. Одењето во црква, кога поравно јас, као религиозен верува во Господ, нели? Кого да го прашуваш и кажа, ми јас се верувам, јас ја во црква, си се крстам, си падам свикички, кандилци, дома си имам икона, си се молам. Океј. Колку се до тоа во ред со Божјиот збор ќе видиме понатаке. Како и сите јас се верувам. Од Великден до Божиќ. Толку, два пати, три пати година, толку. Меѓутоа, во тега да мојот живот се случува многу непријатни работи. Со алкохол, со цигари, се расправи проблеми во животот. од луѓето почнаа да ме одбегнуваат, никој не сака ни добар ден да ме нешто. Ако виде на ваа страна, не бега на другата страна. Зашто не знае дали ќе ги поздравам, ќе им решам добар ден или ќе им дадам се поред. Или ќе добијат шамар или нешто ќе се случи. предвидува работа, неурчен човек. Почна да се барам чаре по докторите. Одивам ваму, таму психијатри по Скопје, снимаат мозок едно друго, викам, ше, воред е тоа. Абе, воред ама јас имам мака. Слушнаме некоја баба, абе, таа у тоа село, таа баела. И поминувало. Ај, отиди, врати се, поде месец, Бетер, ништо подобро. Тогаш за тоа. Каде не оди? Бетер, ама на турски бетер, не на англиски бетер. <laughs> Да. Бетер. Полошо, ајде, на македонски полошо. Полошо, да не се разбере. Значи, полошо и полошо. Долго време така се случуваше. Примав лекарства разни, седативи за смирување, не ми помагаше ништо. Бев толку паднат во депресија, што више не знаев што да правам со мене. Викам, до кога ја вака ќе се измачам? Што ќе правам, викам, не знам. Ни доктори, ни ништо психијатр му вика, ајде оди вика така, ти или на гробиште или у лудница. Со што да те правам, вика, ништо не ти е. Абе доктори, имам проблем. Што да ја правам? Викам, ја знам. Ке си го не на крај. Во куќите кај што сега ше вееме таму, уште да брат не беше напред, имаше ни 5 греди, Префолив едно ортомче, столчето си го и кам се, ајаке си ја решам ја судбината. Се кашо на столчето да се скрши. Ништо. Не било. Не било. Така. Средна работа. Мина долго време, пак паднах во таа депресија и ништо не гледа физиско, освен да се го земам животот. Значи не гледав ни во доктори, ни во црква, ни во бајачи, ни во гатачи, нигдека спас. Следователно, викам сега подебел ортомче и поздраво столче. Е, викам сега, до тука ќе види. Исто да го правам, се качувам на столчето, да дека во ортома да слушам глас. Некој вика, трајче, трајче. Кам, кај сега најдоа да ме бара? Испеја бара, пред мене жена ми испа. А знам дека се уште е време на работа. Рано е за да дојде. Кај испа ти вика, многу рано? И па рано вика, днеска завршиха. Толку. После имам со време, значи, проблемот не е решен. Е, се уште имам проблеми. Се уште имам конфузија, збунетост, болки во главата, значи лудило. 5 минути сум добро, 10 минути не сум добро. Еден ден, еден пријател, со 20 пријатели дојдоа, и 20 оделе во црква, таму каде што е во таа црква, И ми кажува да бе, слушај вика, во недела, ево како сега среда четврто, во недела ќе дојдат едни луѓе од Англија и они ќе се молат, луѓе што имаат проблеми, вика, оздравува. Вика, ме Любчо, ме Любчо се але јас знам дека сум малку скаштракнат, вика. Ама ти па ете не правиш, викам будал ти ќе се молеле и јаки сум оздравен. А викам, де си гледате мајтап со мене? Абе, дојди вика ќе видиш. Добро, но викам, ајде да ја откачам нешто, култура, фин. Си отида. Како наближува деновите да жени, вика, знаеш вика, дившиш не кажа, ќе одиме. Ама. Така. Аз бата е Не веќе одиме, не, не, не. Недела, утро, и као, ајде одиме на пазар. Абе, ајде поминеме од тука да видиме. Одиме таму пред врата, колку што има тука, надвор. Леле, што е ова, што се обиде? Што се случува? Абе, тука е тоа црквата, дучиш ми кажа. Иш, а ајде да, да видиме. Али što ќе vreme, rekao. викам? Ма, канди саш? Otidu. Чекам da ga pregazi, да гледам таму некој, aleluja, Jesus, praise the Lord. Шо луѓе се овие? овој пријател што ми кажа, одвратен ме видат таму дека се онези своја нато и вика, ела, кај да влезе вика, брајаш ја таму кушва. Отиде таму да ме викна. Трегам му натре и тоа ги види. Сите се редат и јас се редам стојам. И вика, дојде ми му кажу на тој еден, што се молеше да чујам, се викаше Тони Розе, од Англија, точно од кој место не знам. И ми кај, е, овој <clears throat> човек има проблем. И ме праша, мене, што ти е проблем? А ми преведе, ја англиски не разбира. Му викам, што да му речем само, што ти е? Викам, бе, тука ме боли. Има проблем. Много проблем. Ей, болен да ти, да много јако. Става раката да тука и се моли. Убо финиш, знаеш, топличко тука на половината. Ајде вика Бога, интересна работа. И заврши со молитвата. И вика, готов? Викам, не е готов. Ја тука проблем убра мене. А, проблем. Што бе не умрам, што? Дека ми се не проблем. Вика, Пријатели ми го тук. Але, мене се малко искам. Што се миризим, викам, ќе ја што да вршам, се нов проблем, како викам ова? И му кажам, викам, ситуација дека има проблем, психолошки проблем, ова, о, много проблем, джиз, не се англиски проблем, викам, што кажам? Викам, Исус вика, тоа е слободно. Ајде, и ја стави раката, почувствував пријатна топлина, и знаеш, почнав да се тресам, да викам, да плачам, Жената е моја една незина пријателка таму како печките таму позади стојат и гледаат, се случуваат страшни работи. Доаѓаат батки едни во окави, да ме држат, кај можат мажно да го додржат, И буткам сите. Силен. Они викаат, пуштете го, што му правите? Они викаат, нека го добро, за него добро, што за него добро? Паѓа човекот, викаат, црка, се случуваат чудни работи, интересни. Страшно дури. Не знам колку време тоа траеше. Јас се најдов на патес доле и знам дека ме држеа и кога отвори очите вака гледа над мене сите. Да. Е, Џезу, thank you, God, thank Што Што стана работа, луѓе се радуваат, ја жива вода испоте. No дам. Станувам, вака ги гледам, сите се прегледувам, благодарам Бога. Викам, што стана работа? А ја чувствувам така некоја леснотија, не баш како што бев, поедно го се чувствува. И знам дека многу прашија тогаш и првото нешто што го реков, јас сакам да живеам. Алелуја. Таму што беа луѓето сите не гледаа и вика ликот твој вика се менуваше од секунда во секунда вика како на филм вика. Една фаца, друга фаца. Страшно нешто. Сето тоа помина. И од тој ден до денес јас одам во црква Читам Библија, се молам. ако престанеме да одиме во црква, оставаме врата отворена на Во Библијата вели и ѓаволот вика кога ќе биде истерен. Оди вика и обиколува како разјарен лав. И зема уште сетум други вика полоши од него и пак ќе оди. Да. И уште положи ќе му биде ако престане. Ако сме добиле ослободување, исцеление или сме виделе било каков аир од Исус, треба да го зачуваме. Ако тоа не го направиме, маф работа. Натаму во 14 глава Јован 14 16 вели, Исус им рече, јас сум патот и вистината и животот, и никој не доаѓа при татко ми освен преку мене. Зошто го го потенцирам? Дека јас сум патот. Единствениот пат по кој можам да стигнам, можеме да стигнеме е Исус. Друг пат до вечниот, до вечниот живот, до вечноста не постои освен Исус. Дели јас сум вистината. Што е вистина? Вистината е дека ако го следиме неговиот пат, ќе стигнеме до рајот, до вечниот живот. Таму каде што самата песна нема смрт, нема болест, нема солзи. Тоа е вистината. Исус вели, ако не беше така, веќе ќе ви кажа му, одам вика да ви приготвам место за вас. Оде таму вика нема никакви проблеми. И пак уште еднаш во истата глава 14 14 глава во 13 стих повторно пак се спомнува. Вели вака: И што и да побарате во мое име, јас ќе направам за да се прослави таткото во синот. И 14 си били. и ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Во чие име ако посакаме? Не, Свети Никола, Свети Ѓорѓи, Свети... А? Не. За жал, за жал, многу луѓе денеска си имаат своји икони, на кои си палат свекички, кандилце, се прекрстуваат, мајчишка Богородичка, мајка Света Петка, мајка не знам многу шеска. Многу светци. А кој од тие размислете добро. Светци умре на крстот за мене, за тебе, за сите нас. Зарад тие се подостојни да ги величаме, да ги славиме секој ден освен Исус. Еден мој пријател вика, да. има проблеми со како мојот. Психолошки, ама тој бетер. Многу повеќе. Во мојата соба вика, јас имам икони. Колку икони имаш? Јам се пришет. Вика 27. Аман бе. И па за празник, за делник, од понеделник до сабота, па за пост, па за мрсно, ајде. И Па вика, секој ден вика се знаја како е да си палам светичка, како е кандилце, како е... Човекот забега тотално. И не му помогна. Човекот му сведоше многу пати. За жал, денеска е во лудница. не ми е жал. А имаше шанса. И се уште. Имаше, се уште шанса. Значи имаше шанса уште тогаш додека не беше отиден таму. Сега неговите велат дека нема никој проблем, не даваат пристап никој до него. За жал. Така и денес. Ние, кои доаѓаме во црква и знаеме дека единствено само на Исус треба да му се поклонуваме. Нема друго име. Нито на небото, нито на земјата, преку кое може да се спасиме, освен името Исус. Ние прочим живееме за да чекаме неговото да повторно доаѓање. Ако веќе дојде Исус, о, дојде Исус. Ние сме спасени. Црквата. Ама треба да го дочекаме спремни. Лесно е Господи Боже, ја те признам за мој Господ и спаси да ја стана христијан. Две минути работа. Ама цел живот треба да станам христијан. Ама, алелуја, амен, нека биде така. Филипијани 4.13, се можем преко Христа, обетава да, да, И нека тој стик ве држи. Се можам преко Христа. Сега уште еден стих да прочитам. 16 глава исто од Евангелие според Јован 16 глава 23 стих. И во оној ден нема да ме прашате за ништо. Вистина, вистина ви велам, што и да молите од мојот татко, во моје име ќе ви даде. Повтор да го слушаме тоа. Во моје име, че значи, во името на Исус. Значи тоа дека е многу важно. И уште неколку месеци да го има. Ако облијата нешто се повторува два пати, три пати, Тоа значи дека е многу важно, затоа да се повторува. Затоа имаме четири евангелија, дека тоа е многу важно. Значи, се што ќе правиме, да правиме во името на Исус Христос. И во ничие друго име. Не да го правам. Денес луѓе прават слава и во чест на Свети Свети Петар, Свети Павле, Панаги, не знам што не знам. Тој не умре. Тие сите беа негови апостоли, Исусови апостоли и го ширеа евангелието Словото Христово. Тие не умреа за, за мене, за нас. Тие не одголеа крвта на, на крстот на Голгота. Не дека ние треба да речеме ај како свети Петер, свети. Не, тие се нашите апостоли. И тие го шириле евангелието, како што и ние денес го правиме. После многу години, кога нас ке не нема старите, ако денеска сме проповедале, Ние сме го проповедали Евангелието. И ние, некој за нас ќе зборува. Ама не да не прават чест Свеки, волка и кандил. Не. да бе, тој е светец. А што вели Библијата? Зарем не знаете дека сте вие избран род, царско свештенство, свет народ. Свети. Свет значи одвоен од нешто посветен за нас. Свет, посветен, одвојот од народот, посветен на Бога. Најголемиот светец за нас е Исус Христос. Тој плати за мене, за тебе, за сите нас. Браке и сестри, ако некој меѓу нас овде има некој родбени пријатели, или се уште не може да се одвикне од тие, Господи Боже, простите ми, се можам преку Христа кој ми дава сила. Да се обидеме, да пробаме барем, да се откачиме од таа религија. Религија значи робство, врзување. религиоз. Да не навлюгуваме. Же религија е нешто што те врзува. Да. Прави, не прави. Ако правиш вака, ама ако не правиш, мисли мислимува. Утека е попот. да им кажеме на нашите пријатели, родни, единствениот спас, браке и сестри, е кај Господ Исус Христос. Амин. Замислете, ако јас не го запознав Господ Исус Христос, каде ли ќе бев? Сигурно не може да бидам овде помеѓу вас. До сега може би коски ќе немаше од мене. Но фала на Господ Исус Христос и неговата милост. Yeah што денес сум жив и стојам овде пред тебе и го славам, го величам од Господ Исус Христос, зашто по неговата милост сум денес овде, Спасен и живе. Не дека од тогаш до сега јас ми е мене се окей. Само лежам дома, сами си идат паришките, јадам, пијам. Не. И јас денес работам и јас имам проблеми. Проблеми, нели? Но ги решавам со помош на Господ Исус Христос. Кого да го прашаме? Се вратиме назад. Вика, што и да ви рече направете. Јас го прашувам мојот Господ Исус. Оној кој се знае. Оној кој има одговор на сите наши прашања. И на работа. Не барајте совет од неверници, луѓе кои не се христијани. Навидум ке ви личи одлично. Решението одговорот но крајот ќе видиме каде е. А ако сакате да бидете сигурни кој е одговорот на прашањето или на проблемот кој ме тишти, се го прашам Исус. Знам, сум го искусил многу пати. одговор на вистинском достојање. Само кај Исус. Затоа не барајте совет од неверници. Ја наистина му благодарам на Господ Исус Христос што денеска може ова да господам со вас ова мое сведоштво што мојот живот порекош ние викаме зошто порано не го запознав Исус. И ми е понекош сами си викам како не сум разбрал порано, но Господ Исус сака тогаш. Господ Исус сака сега, денес. Ако некој од помеѓу нас има да го запознае Исус. Ја верам дека сите сте ви братови. Сите го познаваме до Господ Исус. И може да ги прави да работите угодни на Бога. Едно работите кои Господ од нас гара, да одиме да кажуваме на луѓето. Јас дојдов овде, за да, да ви кажам што Господ Исус Христос направи во мојот живот. Што Господ Исус ќе прави уште во мојот и во вашите животи, доколку му се довериме на Господ Исус. И му веруваме. Значи, безрезервно му веруваме. Без сонеш. Слепо му верувам на Исус дека што и да рече Исус, така е. Вика слепи послушници, да, јас сум слеп послушник на да Господ Исус Христос. И само него го слушам кој што, кој што сака нека вели. Ама знам оти, да тоа што ќе го каже Исус е исправно. Ни икони, ни свечи, не знам што нека да се прави. Јас сум го правил истото. И мојот пријател ми кажа. Ништо. Господ Исус не бара да принесеме дарови или жртви како што било во Стариот Завет. Исус Христос сака да се принесеме себе си пред Него. Јас и мојот Господ Исус. Лично заедништо. Тоа што може да му окажам кажам на мојот Господ Исус Христос, не можам ни на жена ми да го кажам. Оти она си има другарка и ќе кажеш на другарка, абе, синоќа мажа ми кажа, биле у некоја кафана, у некој ресторанче, па се скарале со пријател, па се префрле ова, оно, и сега ќе муа да муабет, деш, Рекла, каза. Ама го кажам на Господ Исус. Господи, јас инака бев со пријателите, со другарите во еден ресторан, не сакајќи во една расправе, го оговарахме еден пријател. Опрости. Нема да му кажа, ни најдот на жене. кажи ми кажа, ви трпе. Повторно не го прави тоа. Ке ме посоветува. А другите, што ќе му, е, па ти само за оговарање. Па Исус што ќе каже? властта на тие си И, што е не најлошно, пак те сакам. Пак те сакам. Читаме во да влијате и вели на жена да вика оди и повеќе не греши. Не реше од сега, ајде вишка и да не те видам гриш. Не. Исус некого не ме да го избрка. Вика Исус, дојдете такви како што сте, ја ве сакам. Но луѓе кажа, па кај ќе да таму, дај тие како се дотерани, на налискани, што ја гледа како не. Бог не гледате како се дотера, како се одес. Да, нормално да не видиме партали со калу да видиме. Ако е крпено, нека е чисто. Тој вика Исус. Исус гледа на срце. Колку да ви изгледам ја како дотеран елегантна ред, Господ. Ама колку го имам Исус во срцето. И колку за Исус се жртвам себе си Е, денеска дојдох одека за да ве охрабрам, браќа и сестри. Да ви кажам, мојот живот без Исус катастрофа. Ама со Исус ми врви на добро. Секогаш кога имам тешкоти и проблеми, прво одам кај Исус, па после ќе кажам на жена ми. Се можам преку Христа. Да, да, да, Запаметете. Ја многу го знам да ги цитирам стиховите. Ја многу луѓе знам, браќа и сестри. Ако почне да ти кажуваат стихови, ќе заспиеш. Леле, колку стихови знае. Ама ако го видиш чаршија, па колку знае чаршиски. Нема го Е сега, што правим? Воен живот. У црква сум христијанин, надвор сум Библијата ни кажува по љубовта ќе ме познаа. Ние христијаните се разликуваме таа единствена работа. Љубов. Покажете љубов. Иако сите други го мразат некого, јас нема да го мразам. Ако некој сите го бутка, јас си го помогна. Го поставна. Ние мора да се разликуваме. Ако сакаме да одиме во Царство Божје збор. Не дека, е, мора, не мораш ништо. Слободна волја, нашиот Господ е Бог на слобода. И ни дава широка слобода, во Коринтијани? таму вели, се ви е дозволено, ама не се користи. Може да правите што сака. Но дали е тоа корист, корисно за мене, за околината, така му Дали е тоа корисно? кога ќе се најдеме во искушение да сгрешиме или можеме што да изгрешиме. Првото нешто што мене ми помогнало во животот Што ќе направеше Исус ако беше сега во оваа ситуација во која се наоѓам јас? Размислете. Се наоѓам пред кавга расправие, више до експлозија да се скарам, може да тепаш кога да испаде со што се на сестри, И си викаш, е сега шо ќе прави? Он ми кажа на ти изгоре, е сега јат на тебе да ти кажа. Дали ќе поставам човешки, да му возвратам, он мене пет, него десет збора, или што ќе направиш Исус? Ако беше сега тоа. Што направи Исус кога го тепа, кога го мишкува, кога го плука? И вика, уста не отвори. Премолчете во такви ситуации. Премолчете. Има време. Оставете на Исус. Библијата ни кажува, вика, не судете. Јас ким судам. Не се расправајте. Амин. Оставете на Исус. Уште еднаш да, да повториме. Ако ништо од, од ова не запамтивте, или би не бев, јас се не ме разбравте, една работа. Што и да побарат во името на Исус, ќе ни биде дадено. Во ничие друго име. Ние многу често се молиме и бараме, ама во чие име? Ако бараш во името на свети некој си, оти тој не умре. Значи, тоа е вистината. Јас така се молам, и Господ Исус ми помогна и мене и на моето семејство. А јас сум убеден дека Господ Исус на секој еден од нас ќе помогне кој ќе го повика неговото име. Зашто Исус умре на крстот за нас. Небесен Татко, ти благодарам за оваа привилегија што може денеска да бидам овде, кај дел од ова заедништво во оваа црква, оаза штип, Господи, ти благодарам за Твоето Слово и секој збор што го слушаме овде да го запаметиме, да го разбереме и да го живееме онака како што ти се заповедал Господи по твоето слово. И ништо во животот да не не спречи доаѓајќи редовно на служба Господи да го читаме твоето слово со разбирање и да можеме да одиме, да им сведочиме на луѓето за тоа што ти правиш во нашите, нашите животи. И да молиме Господи за целосна промена и пробуда во нашите, во нашите животи, во нашите срца и во нашите умови. Душе Свети, ти водене, ти управојне. Душе Свети, те молиме, отвори ни го разумот, отвори ни срцата, да можеме да примиме во време на нужда тоа што ни е потребно. Те молиме за Твое водство, за Твоја заштита. Ја молам Татко Небесен во името на Исус Христос. Амен. Амен. Амен. Хвала брат Пече. Колку мина од вас